Eindaiako intzura auzoan, hain zuzen ere autoportuko industriagunean gurutze gorriaren eraikinean, amabioeko aterpe bat eskaintzen zaie kalean bizi direnei neguko gauetan bertan lo egin dezaten. Gaueko zortzietan irekitzen da eta goizeko zortzietan itxi, eta lau langilek bertan egiten dute lan txandaka. Kalean bizi direnek eunda mabost zenbakira deitu behar dute bertan lo egin nahi badute, eta honek lekua dagoen ala ez jakinan azten die. Eraikinean lo egiteko geleza parte sukalde bat aurki dezakegu janaria berotzeko edota beharrean zopa, kafea edota ura hartzeko. Gela nagusiak bidira bat emazteen gela lauekoa eta besteak gizonena zortzi oekoa. Eraikina bisitatzen txomin elizondorekin izan gara, endaiako zesea ezeko arduradunarekin. Gehienez egoten aldira lau gau, Eh, eta laugarren eh, gaua pasatak gero, begiro daitu behar dute unta maboste jateko ba beste lau egun egon nahi dutela adibidez. Gero intimitatearen aldetik ere seiatu gira pixkat eh, separa, separaketak egiten, baina hor, gero aski basikoa da, bat, badute dutxa, komunak, eta azkenean ba, bere helburu nagusia da zinez jendea babestea eta aterpetzea. Kalean bizi direnek zerbitzu hauetaz ere zer deritzaioten jakin nahi izan dugu. Birekin izan gara biak erabiltzen dituzte zerbitzu hauek eta hau adierazi dugu duela sortzi jabetetik kalean bizi den domdelek gurutze gorriak eskaintzen duen aterpeaz. Ah, franchement, c'est super sympa, on est, c'est très bien organisé, on a ce qu'il faut, si on demande, on a tout, y a pas de souci. Janariarekin nola egiten duten ere jakin nahi izan dugu eta honela adierazi dugu Dof del Ruy kalean bizi denak. Soa so c'est nous euh, qui euh, qui rarement ou soit ben il y a les soupes euh, il y a la personne qui fait le nettoyage qui ramène un peu de bouffe parfois donc Ala ere azpimarratu berda kalean bizi diren batzuk zerbitzu hauek ez dituztela erabili nahi.